بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد uh, tukiendelea na kufanya sharh ya kitab uh, taadhimu salah uh, leo tutaongelea kuhusu mlango ambao Sheikh ameweka kwa hii kitabu kama as-salah as-salah yani salah as-salah Sheikh akaanza akisema inna min akbari al-masaib وأجلها وأعظمها وأشدها مصيبة مصيبة الأمة بوفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي من الله على الأمة ببعثته وكان دليلهم إلى الجنة قائدهم إلى كل إلى كل فضيلة وإمامهم في كل خير قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira. Yani katika msiba kubwa ambayo ilitokea umma wa islamu ama huu umma wetu ni kifo cha Rasul sallallahu alayhi wasallam. huu ni mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alitupatia fadhila kwa kumtuma na akamfanya ndio bora wa mitume wote na akatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay uswatun hasana yani kwa huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuko na kiigizo chema, yeye ndio tunamuiga kwa kila kitu. Lakini liman kana yarju Allah, ay ambaye anatarajia thawabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa rahmati na rahma yake e, siku ya akhira na yani ambaye anatamani kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatarajia rahma ya Allah na thawabu ya Allah basi anamchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kiigizo chema. Na katika hichi huu msiba mkubwa, yani iko na mafunzo mengi yani ambao Sheikh anasema yambaghi an naqifa indaha, yani tusimamie kidogo kwake na wa min a'dhami dhalik, na katika zo durus ama hizo lessons zote, moja yake ni sha'nu sala, umuhimu wa sala na kubainisha fadhila ya sala <clears throat> Rasul Sheikh akataja kisa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani alipokuwa mgonjwa, ugonjwa ambao alifariki ndani yake, aliswalisha Waislamu swala ya mwisho dhuhur yaum alkhamis, dhuhur siku ya alkhamis Thursday. Thumma innahu sallallahu alayhi wasallam, Rasul sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwaswalisha dhuhur ya siku alizidiwa na ugonjwa, fabaqiya ayaman thalatha, la yatamakkan min khuruj ila as-salah min shiddati al-waja', alikuwa hawezi kutoka kwenda kwa sala yani kwa sababu ya ugonjwa ambao ulikuwa umemweza zaidi. Na ukisikia kwamba Rasul alishindwa kwenda sala ya jamaa kwa sababu ya ugonjwa ambao ulikuwa unamuumiza, basi ni ugonjwa ulimuumiza kiwango ambayo tuwezi kufikiria. Uh, na zilikuwa siku tatu, yaumul juma, siku ya Ijumaa na yaumul sabt, na Yaumul Ahad hizi siku tatu kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam alikufa Yaumul Ithnain Monday, uh, akiwa uh, katika huu ugonjwa, baadaye alikufa on Monday. Uh, ambaye alikuwa anasimamia swala ama ambaye alikuwa anasimamia swala, kwa sababu hakuna ambaye alikuwa anafahamu swalisha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye alikuwa anaswalisha watu, lakini ambaye aliyampatiwa niya, kwa niaba ya Rasul kuswalisha Waislamu ni Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Wa fi fajr yaum Anasema Sheikh siku ya Fajr on Monday leo ayo yawm alladhi tuwfiya fihi rasul, siku ambayo Rasul alifariki, yani ilikuwa ni Fajr. Kashafa sitru hujratihi Rasul alikuwa anakaa kwa Aisha, alifungua sitra ya nyumba, akaona alikuwa akifungua, alikuwa anaona Waislamu direct wakiswali. Liulqiya nadharatan ala ashabi, alikuwa anataka kuona masahaba zake. wa hiya nadharatul wadaa Wama adhamuha min wada'i, na ilikuwa ni kuangalia ya mwisho ile ya kuaga. Imam Bukhari na Imam Muslim wamepokea hadithi ya Anas bin Malik na Anas bin Malik alikuwa khadimu rasul, alikuwa anamfanyia rasul khidma miaka kumi yote aliyokaa Madina. Anasema anna Aba Bakr kana yusalli lahum fi alwaja' an-nabi sallallahu alayhi wasallam alladhi tufiya fihi. Abu Bakr Siddiq alikuwa anaswalisha waislamu yani siku Rasul alikuwa mgonjwa, ugonjwa ambao ulifanya yeye akafariki. Hata idha kana yawmul ithnain wa hum fi sufufi fi salah, mpaka siku ya, yawmul ithnain ya mande na Waislamu wamepanga sufufu swali Fakashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sitra hujratin hujra yanzur ilaina, Rasul sallallahu alaihi wasallam alifungua pazia ya nyumba anaangalia Waislamu. Wa huwa qaim kaanna wajhuhu warakatun mushafin, yani alikuwa amesimama, uso wake ameusifu ni kama yani waraqatul mus, e, mushafin. Allahu a'lam. E, Anas bin Malik alikuwa anamaanisha nini? Thumma tabassama yadhhak, kisha e, alianza kucheka. Fa, fahimna annahu naftatin min farahi biruyatihi nabi sallallahu alaihi wasallam, yani Waislamu walipoona Abubakar alisonga kidogo, ndio Rasul sallallahu alaihi wasallam wakidhani anataka kutoka kuja aswali, Rasul akawaambia kamilisheni swala yenu, wa arkha asitra, na akafunga pazia, watuufia min yaumihi, baadaye alikufa, yani ilikuwa wakati ya dhuha hivi. Kwa hivyo Waislamu alikuwa amepanga saf fajr wanataka kuswali, mara Rasul akafungua pazia, anawaangalia, wakamuona, wakadhani, wakaogopa fitna, yani ile furaha yani ya kumuona Rasul sallallahu alaihi wasallam, na wakadhani Rasul amepona, lakini kumbe Rasul alikuwa anawaangalia, kuangalia ya mwisho akiwaaga, na akafariki baadaye hiyo hiyo siku ya mande wa linataamal uh, yani shekha anasema tu tufikirie ama tupate ibra kwa hii kisa faha huwa nabiyuna yandhur ila ummatihi fi masjidi nadhrat alwadaa, huyu ndio Rasul sallallahu alaihi wasallam anaangalia Waislamu wakiwa wanaswali kuangalia ya mwisho. Yandhur nadhrata hiya qurrata ainin lah, anaangalia yani ile kitu ambayo inamfurahisha sana ambayo ni swala. Alayhi assalatu wassalam fakat kanat Salah qurrata aini, ila kitu ambayo ilikuwa inamfurahisha ninatuliza moyo wake ni sala, na alikuwa akiona Waislamu wamejumuika ndani ya sala Rasul sallallahu alaihi wasallam anafurahi furaha kubwa sana, na kama alivyopokelewa na Imam Ahmad fi musnadihi bisanadin thabit, yani sanad ambayo imethibiti ali bin Abi Talib anasema radhiallahu an kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, neno la mwisho ambalo Rasul sallallahu alayhi wasallam alisema ni as-sala as-sala as-sala as-sala, yani sala as-sala. Ittaqullaha fi ma malakat aymanukum, na mumwogope Mwenyezi Mungu kwa kitu yote ambayo mmeimiliki. Bal jaa ma huwa ablagh min hadha fi ma rawahu Ibn Majah fi sunanihi na shekha anasema imekuja pia hadithi ya nguvu zaidi ambayo imepokelewa na Ibn Majah katika kitabu chake cha hadith bisanadin thabit, katika sanad ambayo imethibiti ya Anas bin Malik. Anas radhiyallahu an anasema ah, kanat amatu wasiyati rasul sallallahu alaihi wasallam hina hadarathu alwafat wa huwa yugharghiru ah, binafsihi, yani amma general Eh, advice ambayo Rasul alitoa kwa Waislamu alipokuwa kifariki na amefika gargar gargar ni eh, roho inataka kutoka, anaanza kutoa sauti ambayo inaonyesha kwamba roho inatoka. Uh, anasema as-sala wa ma malakat aymanukum, yani alitaja swala, anaambia watu msiwache swala, alianza na swala. Wajaa aidan min riwayat um Salama, na pia riwaya ya Ummu Salama radhiyallahu anha zawji nabii ambaye alikuwa ni mke wa nabii sallallahu alaihi wasallam annahu kana ammatu wasiyati nabii sallallahu alaihi wasallam inda mautihi, yani general advice alipatia waislamu wote wakati anafariki ni as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum, sala sala. Anaonyesha umuhimu wa sala ambayo ndio ilikuwa qurra qurratu ainin lah, ilikuwa ndio ile kitu inafurahisha sana macho yake, ile kitu wewe unaangalia na kufurahisha hiyo Waarabu wanaita qurratu ainun lak, ni kitu ambayo inakufurahisha. So Rasul alikuwa swala ni kitu inamfurahisha eh, hata jaala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yani hii swala ilimfanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ndiye yani ana anapatiana wasia nayo na wahadha bila raib yadulluna ala adham makanati salah fil Islam, na hii bila shaka inatuonyesha umuhimu wa sala katika dini yetu wa idham inayat nabii sallallahu alaihi wasallam, na kwamba kuonyesha kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachunga sala yake sana, na hii yani hii wasia ambayo ni muhimu sana yani ilikuwa ni kuonyesha kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya ihtif, eh, anafanya ihtimam na sala, kwani wasia wake wa mwisho ilikuwa ndiyo sala. Sala akafariki. Uh, na pia yani kuna hadith jafi ya ima, imekuja katika Musnad Imam Ahmad bi isnadin jayyid, yani hadith ambayo inakubalika yani anna salah dhukirat inda nabi sallallahu alaihi wasallam yawman kwamba siku moja Rasul sallallahu alayhi wasallam alitajiwa as sala akasema man hafadha alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah atahifadhi sala tano kwa wakati wake na vile inafaa kuswaliwa itakuwa ni nur mwangaza kwake itakuwa ndiyo hujja kwake na itafanya akuwe ni mwenye kuongoka na moto wa jahannam na kuepukana nayo siku ya kiyama waman lam yuhafidh alaiha, ambaye atapuuza sala, lam yakun lahu nur, kuwa nayo, kuwa na nur, hata kuwa na kitu kujitetea nayo na hata faulu. Wakana yawm alqiyamati ma alqarun na siku ya kiyama atakuwa pamoja na Qarun na Firaun, pamoja na Firaun wa Haman, pamoja na Haman wa ubay bin Khalaf na ubay bin Khalaf, na hawa wote ni watu wabaya duniani. Qarun na Firaun na Haman wote wametajwa kwa sifa mbaya mbaya eh, katika Qur'an. Ama Ubayy bin Khalaf kuonyesha uchafu yake na ubaya yake, Rasul sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuua mtu na mkono wake, lakini huyo Ubayy bin Khalaf ndio mtu wa kwanza na wa mwisho Rasul aliwahi kumuua, na hiyo ilikuwa ni siku ya vita vya Uhud. Alimrushia uh, kitu akamgonga, akafariki. Kwa hivyo inaonyesha kwamba tariku swala, ambaye anawacha swala atafufuliwa pamoja na hawa watu waovu. Wa iyadhu billah bin dhalik, Allah tuepushe nayo. na pia jaa fi sahihu Muslim, imekuja katika sahihu Muslim hadith ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema baina rajul wa baina shirk wal kufr tarku sala, baina mtu na shirk na kukufuru katika dini ni kuacha sala. Na pia imekuja katika Musnad ya Imam Ahmad kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ile kitu iko baina yetu na walio ambao wamekufuru ni swala. Mtu akiwacha basi amekufuru na akakuwa pamoja na waliokufuru. Na pia imekuja katika Sahihu al-Bukhari ani Nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala kwamba Rasul sallallahu alaihi anasema man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika muslimu alladhi lahu dhimma dhimmatullah wa dhimmatu rasul fala <clears throat> fala tuhfiru فلا تحفروا الله في ذمته فلا تغفروا الله في ذمته يعني anasema ambaye Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema man salla salatan ambaye atakaye swala swali yetu swala zetu hizi tano na akaenda kwa ile kibla sisi tunaelekea kwa Kaaba na akakula kitu sisi tumechinja huyo ni ni Muislamu ambaye ako kwa hifadhi ya Mwenyezi Mungu na hifadhi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam basi msivuke katika hizo hifadhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. na hadith ni mingi kama vile Sheikh amesema, fattaqullah, muogope Mwenyezi Mungu, fitibai rasul, na katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpenda, wahtafidhu bihadhihi alwasiya, na mhifadhi huu wasia ambao rasul aliwacha, ambao alisema as-sala as-salam, yani sala as-salam. Na pia yani Imam Muslim ametoa yani Kisa ama maneno ambayo ilitolewa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud akisema man sarrahu an yalqa Allahu ghadan muslima ambaye anafurahi kukutana na Muislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa na Muislamu amehifadhi dini yake falyuhafidh ala haula'i salawat ahifadhi hizi sala tano haithu yunada bihin yani kwa wakati wake fa inna Allah shar'a li nabiyikum sallallahu alayhi wasallam sunan al-huda kwani Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sunan al-huda na sunan al-huda yani ni, ni njia ambayo iko imenyooka na inaongoza watu wa innahunna min sunanil huda na hii sala inaongoza katika njia ya haki walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhalli fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum yani nyinyi mkiswali wanaume kwa nyumba zenu yani mnawacha sala basi eh, utakuwa mekhalifu sunna ya Muhammad ya Rasul sallallahu alayhi wasallam na njia yake. Eh, na pia mwisho alisema yani walaqad raaitu rajul, niliona mtu yani yuta analetwa yuhadda baina rajulain. Katika masahaba ambao walikuwa wanafuata sunna ya Rasul vizuri, mtu alikuwa ni mgonjwa ambaye ajiwezi, lakini analetwa akiwa ameshikiliwa na watu wawili, hata yuqamu ala saf, wanamshikilia anasimama eh, kwa safu. Kwa hivyo ambaye anataka kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hifadhi hizi sala. Ala falnattaqillah sote tumuogope Mwenyezi Mungu sala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi hadhihi sala katika hizi sala muhafadhatan alaiha tuzihifadhi wa iqamatan laha tuzisimamishe vizuri riayatan liarkaniha wa shurutiha wa wajibatiha tuhifadhi nguzo za swala na masharti ya swala na wajibat ama ambazo vitu ni wajibu kufanya katika swala fa innaha awwal ma, ma yusal anhu al-abd yawm al kitu cha kwanza utaulizwa siku ya kiyama ni swala fa idha qubilt qubila sair a'mal ukikubaliwa swala yako kila kitu yako imekubaliwa wa idha ruddat na ikitupwa swala ruddat sair al-a'mal yani amali yako yote inatupwa ja'alaha Allahu azza wa jalla jaalana Allahu azza wa jal. Sheikh amemalizia na dua katika hii mlango, jaalana Allahu azza wa jal, Allah tujalie, ambaye ametukuka, minal muqimina salah, ambao wanasimamisha sala, wa minal muttabi'ina linnabii sallallahu alaihi wasallam, na katika watu ambao wanamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahshurna fi zumrati, ewe Allah tufufue pamoja na watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao watakuwa na yeye janna wa tahta liwaihi, tukiwa chini ya bendera yake, wa wafikna litibaihi, na utuwafikishie kumfuata ya dhal jalali wal ikram, ayo ambao umetukuka. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.